շատ հետաքրքիր պրեպարատի, միլդրանատի, որը կոչվում է միլդոնի։ Սա մետաբոլիկ պրեպարատ է, որը շատ ակտիվ օգտագործվում է սրտային համակարգի, նერվային համակարգի, սրտային անբավարարության, արտերիալ հիպերտենզիայի, թոքերի հիվանդության ժամանակ։ Այսօր ուզում ենք ներկայացնենք այդ պրեպարատը, ծանոթացնենք պրեպարատի հնարավորությունների հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բժիշկներն էլ հնարավորություն ունենան նշանակել բաններից։ Տիկինաթյան շուկայում քանի տարվա կենսագրություն ունի այստեղը։ Ես եղել եմ Ռիգայում, սա բավականին երկար ժամանակ է այս պրեպարատը օգտագործվում է եւ լսել եմ հեղինակի ելույթը, որը ներկայացրել էր մեզ բավականին շատ հարուստ ձևով եւ այս պրեպարատը մինչեւ 2016 թվին օգտագործվում էր շատ ազատ սպորտսմենների մոտ, ոչ թե որպես դոպինգ, այլ որպես պրեպարատ մետ ստաբուլիկ պրեպարատ, որը նաև ուժեղացնում է առողջ հիվանդի ուղեղային հնարավորությունները, ֆիզիկական հնարավորությունները։ Պատկերացնում եք, եթե առողջ մարդի մոտ կան հնարավորություն, երևի լսել եք այդ Շարապովայի պատմությունը։ Հիմա մենք ուզում ենք նկատացնենք այդ պրեպարատը իշեմիայի ժամանակ, հիպոքսիայի ժամանակ, ինֆարկտների ժամանակ, ինսուլտների ժամանակ ինչքան օգուտ է բերում հիվանդներին։ Սրտային հիվանդությունները ոնց ասում զբաղվում են ցիվիլիզացիայի հիվանդություններին, բավականին շատացել են, ջահիլացել են եւ իմ կարծիքով հիվանդը դե գիտեք ինչքան լեզ ուշադրության մեջ է։ Մենք այս препараտը շատ ակտիվ օգտագործում ենք նևրոպաթոլոգներն են, էնդոկրինոլոգներն են, որովհետեւ շաքարային դիաբետի ազդումը ինսուլինա ընդունելու վրա։ Դրա համար շատ ակտիվ օգտագործում են նևրալոգիայում, էնդոկրինալոգիայում, կարդիալոգիայում։ Տիկին Աթայան կարող է յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր մարդ մտնել դեղատուն եւ գնել, թե պետքա լինի։ Չէ, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ երբեք, որովհետեւ բոլոր препараտները, որոնք ազդում են, ունեն նաեւ իրանց բացասական ազդեցությունը, իր հակացությունները։ Իմ կարծիքով սա բժիշկի препараտա, բժիշկը պետքա նշանակի։ նորից Արցախում եք եւ Եվ շատ ուրախ եմ, որ նորից Արցախում եմ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որտեղ իմ համար իրոք շատ հաճելի է այստեղ գտնվելը, ցանկացած առիթով միշտ պատրաստ եմ գալ։ Առավել եւս այստեղ գտնվելը դա ոչ միայն մասնագիտական, այլև էմոցիոնալ հաճույք է պատճառում։ Էնպես որ այս մեր հերթական այցը դա հերթական սեմինարն է, որը որ մենք ստատաբանների, թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների հետ փորձելու ենք քննարկել ժամանակակից բուժման մոտեցումների, մասնավորապես մետաբոլիկ բուժման մոտեցումների մասին, որը կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է, մասնավորապես սրտանոթային սրտանոթային հիվանդների կյանքի որակի լավացման առումով։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ սրտանոթային հիվանդությունները դրանք ամենատարածվածն են եւ ամենաարդյունավետ սրտանոթային պատահարների նվազեցումը մենք կարող ենք ակնկալել, եթե իրականացնում ենք կախարդերից միջոցառումներ։ Այսինքն վաղ հայտնաբերել, ճիշտ ժամանակին սկսել բուժումը իրականացնել եւ իրականացնել ժամանակակից բուժման մոտեցումներով միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Սա մեզ համար առիթ է ոչ միայն ներկայացնել միջազգային ուղեցույցները, ինչպես պիտի վարել սրտանոթային հիվանդներին։ Մասնարարապես ես պիտի ներկայացնեմ մետաբոլիկ բուժման առանձնահատկությունները եւ դրան ժամանակակից մոտեցումները, սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ եւ շաքարային դիաբետով պացիենտների մոտ առանձնահատկությունները։ Մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ մեր շփումները մեր գոհեգաների ու գործընկերների հետ, որտեղ ցանկացած քննարկում, ցանկացած հանդիպում դա երկուստեք օգտակար է, որովհետեւ ոչ միայն ինչ որ բան ներկայացնում ես, այլ նաեւ ինչ որ բան ստանում ու սովորում ես, որովհետեւ այդ նույն հարցադրումները, եթե այդ պահին անգամ դու պատրաստ չես քեզ խթանեն, որպեսզի դու կարողանաս այդ նյութը հետագայում ավելի յուրացնես եւ կարողանաս դրան տիրապետես։ Շատ կարեւոր միջոցառում է եւ ուզում եմ կարևորել նաև, որ հերթական միջոցառումների շարքը պիտի իրականացնենք Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, որովհետև այս միջոցառումը սերտիֆիկացիոն միջոցառում է եւ բոլոր մասնակիցները շարունակական կրթության կրեդիտներ պիտի ստանան առողջապահության նախարարի հրամանով եւ Հայաստանի առողջապահության եւ Ղարաբաղի։ Էնպես որ այս միջոցառումը մեզ համար նաև ոչ միայն հանդիպում է սեմինար է, այլ նաև շարունակական կրթության բաղկացուցիչ կոմպոնենտներից մեկը, որովհետև պետք չի որ բժիշկը 5 տարին մեկ ֆորմալ գնա վերապատրաստվի ինչ որ միտեղ ու դա ֆորմալ բնույթ կրի։ Այլեցի հանդիպումները, ասենք, թե 2 բալ, 3 բալ, 5 տարվա ընթացքում կհավաքի 200 բալ։ Այսինքն այսպիսի ոչ ֆորմալ, նաև ասենք թե դրանից հետո քննարկումներ, անկեղծ հարցադրումներ, այսա շատ նաև ուսուցողական է։ Նախ առաջինը ես մեծ գոհնակություն եմ ուզում հայտնեմ հանրապետական բժշկական կենտրոնի անձնակազմին, այսինքն սկսած ղեկավարությունից վերջացրած, որովհետև իմ համար շատ հաճելի է։ Եվ նմանատիպ կենտրոնում քայլելը ես միշտ հիշում եմ իմ ուսանողական տարիների վերապատրաստման Եվրոպայի։ Ամեն ինչով համապատասխանում Մյուս մասնագիտությունների առումով վստահ եմ, որ այդպես է, որ ես շփվում եմ միայն սերտաբանական թիմի հետ, սերտաբանական թիմը ունի բարձր պատրաստվածություն եւ որևէ ձևով չի զիջում ոչ միայն մայրաքաղաքային, այլ նաեւ այլ կլինիկաներին։ Այնպես որ սերտաբանական թիմը բավականին պատրաստված է, բավականին ներուժ ու էներգիա ունեցող թիմ է եւ այդ առումով ես ուրախ եմ ու վստահ եմ, եթե իրենց համար ստեղծվեն լավագույն պայմաններ, դուք հաստատ կունենաք լավագույն սերտաբանական ծառայություն։ Եվ կարող եմ ասել, որ լուրջ ձեռքբերումներ կա Thank you.